yuhanna simore sappo e goo gorko gooto biyeteeɗo lasar fiyanooma rafi cella o jeyaa ko betani wuro banndiraaɓe makko rewɓe mariyama e marta mariyama ko momnooɗo neɓɓam uurɗam e joomiraaɗo o momtudi koyɗe mum sukundu mum o ko oon miñum gorko hono lasar fiyanoo rafi cella banndiraaɓe rewɓe ɓe neli ɗum ɗo e yeeso <laughs> jomiraɗo mbo korsinɗa o sellani nden o nani on kabaru o wii nguñaw wona saati makko woni fandade maggu ko hollirde darja allah bele ɓi allah o ina mawnine sababu ne maggu kanko yeesu omo horsinno marta kañum e minum debbo o wondude e lasar hono noon nde o nani lasar sellani o jottima kadi balɗe ɗiɗi e nokku ɗo wonno ɗo caggal ɗum o wi almuɓe makko ɓe duttuɗen yude almuɓe ɓe mbimo ceerno ɓoyani tan ko yimɓe toon ɓe jinno wardude makkaje mbiya adarutto toon o jaabi o wi wona ñalawma waɗi ko waktuji sappo e ɗiɗi so tawi neɗɗo yeehi e nder ñalawma fergittako sabu ina yiya leereeki oɗo adunaki kono so tawi neɗɗo yehi nder jamma fergitto sabu leereeki alaa e mum o haalani ɓe ɗiin konnguli o jokki heen kadi o wi'i sehilmen lasar ko ɗaaniiɗo kono mi yahata mi findinoyam almuɓe makko ɓe mbiimo joomiraaɗo so tawi ko ɗaaniiɗo ma o dat kono o yiɗnoo wiide ko lasar maayi ndeke almuɓe ɓe cikkatnoo o haalanno ko haala ɗoygol tan nden o haalani ɓe haa laaɓti o wi'i lasar koko maayi kono sababunde mon mbuɗe welti e komi tawaka ko beele oɗon gonɗina njehen to makko e dow ɗum tomas biyeteɗo punaɗo o wi'i almuɓe heddiɓe ɓe njehen enenne beele eɗen maayde e makko nde o ari kanko yeesu o tawi lasar waɗi e yanande he balɗe nayyi betani woɗɗani yerusalem ko hedde sappo e joyi estat tan yude nawɓe hewɓe garino to marta e mariama gam waajade ɗumen e sankare bandumen gorko nde marta nani omona ara jaɓɓoyimo mariama heddi galle marta wimo joomiraaɗo sinno tawiino ko ɗo gonnoɗaa miñam maayataano kono haa joonino kay mboɗo anndi ma allah hokke kala ko ñaagiɗaa ɗum o wiimo maa miñe wurtu marta jaaɓiimo wii mboɗo anndi ma wurtu ñande ummital ñalngu mbattiniingu o wiimo ko min woni gurtugol woni gurdam kala gonɗinɗomi wurata hayso maayi kadi kala gurɗo gonɗinimi maayata ha abada belaɗo gonɗini ɗum marta jaabi wi eyi jomiraɗo mboɗo gonɗini ka almasihu ɓi allah poɗɗo arde aduna o cogal nde marta haali ɗum yehi noddoyi miñum o hono mariyama deeyi ɗum wii jenoore <sighs> te o wi yar toon nde mariyama nani ɗin konnguli ummi ɗone ɗon fayito makko o suwano natde wuro ngo taw o woni ha joni koɗo fottuno e marta ɗo nden yude naaɓe wonnoɓe e waajade mariyama nder galle ɓe jii o ummima ɗone ɗon to o yalti ɓe ndewi e makko ɓe cikkanno o woni koye woyoyde to yanande to nden mariyama yettima e nokku ɗo wonno ɗo ha yiimo diccanimo wiimo <laughs> jomiraɗo sinno tawino ko ɗo gonnoɗo miñam o mayettano <laughs> yeesu yii o e wonno ko e woyde kanko o yudenaaɓe wondunooɓe e makko ɓe sunii heen no feewi kadi jiiɓɓi o naamniiɓe o wii holi to ngubbuɗon mo ɓe njaabiimo ɓe mbii <laughs> ko too joomiraaɗo arii <laughs> o sammini gonɗi ndeen yudenaaɓe ɓe mbii o ndino horsinirimo kono woni e maɓɓe mbi kanko gumtinɗo gumɗo o mbelo wawano wadde ha lazar wasa mayde o ɓeydi kadi sunade o yeehi to yanade to ko luuro hayre uddirago hayre o wi gitte hayre nde marta bandum debbo cankiɗo o wimo jomiraɗo o foti lubdi gato dañi balɗe nayyi o jaabimo o wi matami wiyanima sa gonɗini a yiyat manggo allah nden ɓe guitti hayre nde o hoyni asaman o wi baaba moɗa yettuma e ko keɗiɗami ko min e hooram moɗa andi aɗa heeɗimi e kala saaha mbirumi noon ko sababu nde ɓe yimɓe dariɓe beleaɓe gonɗina ko an nelimi caggal nde o haali ɗin kongoli o wulli dande dow o wii lasar yaltugay mayɗo o yalti koyɗe mum e juuɗe mum ina piila leppi yeeso ngo ina buuma fallaare kanko yeesu o wiiɓe kaɓɓitemo goppon mo o yaha hewɓe e yude naaɓe arnoɓe galle mariyama en ɓe yi ko waɗi ko gonɗinimo kono hunde e maɓɓe yeehi to farisa en ɓe haɓri ɗumen ko wanno ko nden ardiɓe yettinoɓe sadak ɓe e farisa en ɓe noddi ñawirde towde nde foof yowren mbi ɗum huli ko poɗɗen wadde gati o gorko wonani waɗa kawisaji kewɗi so en goppirimo ni yimɓe fof gonɗinan mo kadi laamu roma en arat firta nokku men ceniɗo o e dowla men o goto e maɓɓe biyeteɗo kayif gonnoɗo hoorejo yettinoɓe sadak e nden hitande wiɓe on pamani hen hay batte mati on ganda neɗɗo goto mayana leñol ngol ɓuure mon hono noon dowla o wasa firtade o haaldano konngol ngol sago makko kono nde tawno ko kanko woni hoorejo yettinoɓe sadak nden hitande o longini yeeso ina foti maayande leñol ngol wona leñol ngol tan kono kadi ko ngam rendinde ɓiɓɓe allah sariɓe ɓe fof e ɓandu wooturu gila ñande heen ɓe pelliti warde yeeso ko ɗum waɗi o natti wadde yaa garta e hakkunde yudenaaɓe ɓe o fayi diwan takkiiɗo e jeerende o e nder saare wiyetende éphrahim o wondi toon e almuɓe makko kew yahude en dandore ngu fandinoma hade ngun kew hewɓe gummi baŋ yo baŋ e leydi he ŋabboyi yerusalem ngam labɓinede aɓe jiilotono yeesu te ɗoɓe gonno e nder galle allah heeɗo ɓe goni e namnodirde e koye mabɓe aɓe mbiya ko ganduɗon hen mari o jogorani arde he kew he ardiɓe yettunoɓe sadak ɓe e farisa en ɓe jamirino so tawi won ganduɗo ɗo woni yo haalan ɗumen beele omo wawa jaggede